нехай буде у вас скільки треба. Зайшовши до будинку Жеральдіни Летандар, ми одразу ж відчули, що тут більше не опалюється. Та й на ліжку вже не було ні ковдр, ні простирадил. Матрас накрито звичайним обгортковим папером. Від фотографії на шпалерах лишилися тільки світлі прямокутники. На стіні висіли тільки портрети генерала Деголя та маршалів. Підлога була поплямована сірчаною кислотою. Здавалося, П'єр Бертрікс нічим особливо не цікавиться. Він досить неуважно роздивлявся навкруги, переходячи з кімнати до кімнати і з гуркотом відчиняючи віконниці. Комісар мовчав. Мене трохи втішило б, якби котрийсь із них бодай натякнув на удаваний характер нашого розслідування. Та ні, ні, ми все робили ніби по-справжньому. Зрештою, через це я почувався трохи ніякого. Чи не мав Бертикс іще якогось наміру? Може, розігрує цей спектакль, щоб викликати мене на відверту розмову? Розмову про що? Правду кажуть, нечисте сумління, не м'яка подушка. Ну, годі, тут більше немає на що дивитись, сказав детектив. Ходімте. Ми заходилися гуртом зачиняти вікна. А зараз ви самі нас поведете. Ми йдемо до вас. Може, я сам собі це навіяв. Але Бартрікс, начебто зумисне наголосила те ви самі. Ну, Мене раптом пронизав здогад, що вбивцею він вважає мене. Чому я прийшов до нього, чому й далі цікавлюсь справою? Та ні, ні. Все це не трималося купи. Я мав певне алібі щодо другого злочину бо саме працював у редакції, а коли було скоєно третє вбивство, сидів разом із поліцаями у Птілідо. Так, але перший, перший злочин. А ще як в уяві Бердвікса спільником П'єра Маргла є я. Ми граємо не безневинну салонну комедію. Я так розлютився на самого себе, аж знизав плечима, забувши, що я тут не сам де поділось моє досі таке безхмарне життя. Куди затягне мене це фатальне щеплення обставин, у яке я так необачно встромив пальці. Я пропускаю відвідини моєї квартири, які було зведено майже до формальності, бо Бертікс навіть відмовився увійти. Зате влаштував так, що розмову комісара з небогами вдови Шарло геть нікчемними створіннями тривала добрих 10 хвилин. Крім споживання тітчиних запасів американського шоколаду, вони, схоже, не мали іншого інтересу в житті. Щоправда, мою грубку топили регулярно. Навряд чи треба згадувати. Що їх страшенно налякала історія з анонімним листом, і вони вирішили якнайшвидше їхати звідси. Їхній від'їзд міг негативно позначитись на моєму побуті, але це мене не бентежило. Будинок третьої жертви Стефана Бореля, дядька отого капітана авіації, нагадував одноповерхове дерев'яне бунгало на бетонному підмурку. Заново він, певне, мав досить пристойний вигляд, але тепер у ньому було щось лиховісне, хоч всередині, можливо, завдяки дерев'яним стінам, збереглося більше тепла, ніж у будинку Жеральдіни Летендар. Дві кімнати кухні, невеличка душова. Лише одна кімната була вмебльована, друга ж стояла захаращена неймовірним нагромадженням поламаних стільців, старих газет, книжок, скинутих в одному кутку, чимось накритих.